บุ๊กทู สี่สิบสองบุ๋นมื่ยไฮบุ๋นมื่ยไฮการเที่ยวเมืองทำกวนทันฟูทำกวนทันฟูตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ chợ có mở cửa chủ nhật không chợ có mở cửa chủ nhật không งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ triển lãm có mở cửa thứ hai không triển lãm có mở cửa thứ hai không นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ Sở thú có mở cửa thứ tư không? Sở thú có mở cửa thứ tư không? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับ viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ phòng tranh có mở cửa thứ sáu không phòng tranh có mở cửa thứ sáu không สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับ được phép chụp ảnh không được phép chụp ảnh không ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ có phải trả tiền vào cửa không có phải trả tiền vào cửa không ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ vé vào cửa bao nhiêu tiền vé vào cửa bao nhiêu tiền มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ có giảm giá dành cho nhóm không có giảm giá dành cho nhóm không มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ có giảm giá dành cho trẻ em không có giảm giá dành cho trẻ em không มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ có giảm giá dành cho sinh viên không có giảm giá dành cho sinh viên không นั่นตึกอะไรครับ đây là tòa nhà gì đây là tòa nhà gì ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ ตัวนาใน xây b a า lâu rồi ตัวนาใน xây b a า lâu rồi ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ ai đã xây dựng tòa nhà này ai đã xây dựng tòa nhà này ผมสนใจในสถาปัตยกรรม tôi quan tâm đến kiến trúc tôi quan tâm đến kiến trúc ผมสนใจในศิลปกรรม tôi quan tâm đến mỹ thuật tôi quan tâm đến mỹ thuật ผมสนใจในจิตรกรรม tôi quan tâm đến hội họa tôi quan tâm đến hội họa